Džihanom, danom, velim, internetom, medijskom, svakako će se boriti. Danas nam prigovaraju i kaže da smo mi internet muđahid, jel da? Ne, ne, mi ćemo njima reći, ako su mi internet muđahidi, onda moraju postojati internet monafici. Moraju biti oni. ako smatraju da su mi internet muđahidi, čekajte, a i mi ćemo čekati. Čekajte vi, a i mi ćemo čekati. I vidjet ćemo, Allaha, nije nam muđahidu da uzme zastavu i da maši ispred neke kuće i viće, pustite me napolje, pustite ga napolje. Nije. Znaju budala da ovo nema ni zatvora. I budala zna da ovo ne vodi iz zatvora. Pustite ga napolje. Ali zašto tražite od nas kad vam zaškripi i rugate se da bi se mi, da smo mi muđajdi treba da se borimo. Eto vam vaše institucije. Kad su vas ovi muđajdi za koje kažete da smo internet muđajdi pozivali da sa nama gradite uslove za bolji život i ohirku. Za islam vi ste nam se rugali, rugate nam se i idete u institucije, pozivate u institucije, koji vam zatvaraju ljude, idete. I kad zaškrit obraćate se nama, zašto? Eno vam SDA, eno vam, ne znam ko interesuje me. Mustafa se javlja što je Jovan Divjak zarobljen. Javno govori, normalno, brat mu povjeri. Još šta Ni za jednog Arapa javno nije ustao pa rekao, a vi ga branite. Vi ga branite. Vi kažete, on je predstavnik vaš, moj nije Allah, ali Allah nije svjedok, znam dobro šta govorite. Eto vam on, što nije ustao i digao sa hudbi da se Arab izvade iz zatvora. Makar jednu riječ, a mi smo govorili kad vi niste ni govorili ne govorite. Kad smo govorili da taguti zatvaraju muslimane, da zatvaraju hapsi Arape, našu braću po Bosni, nam kaže da taguti. Zašto vi protestujete onda? Ako su braćama muslimani, zvonite ili kotvore samo جراح أمتي الثكلى لا تنادي فهبوا يا بني قوم سودا Путь верника. بالحديد لنا القيود أقيموا بالحمى حصنا منيعا تتوج هامة السحب السدودا Tako su počeli, kad su čuli za Ebu Besira, da se on nalazi negdje u pustinji, oni koji bi primili islam, prijavljivali bi se u kamp, u popustinji, kod muđahida, specijalca, ono, za gerilske ratove, Ebu Besira, prijavljivali, bi se kod njega, gola ledina, koji je imao šta uza se i onda bi pravili diverzanske akcije koja god bi karavana naišla, oni bi sve pobijali otjeli sve što se moglo oteti i tako su osposobljavali svoje jedinice, tako su se hranili, liječili, pravili kapove, šatore, pravili su ogromne probleme karavanama, prestizali bi svaku, ubijali sve i kurešijama, do te mjere da je kurešijama više dotužilo i kažu razvaljuju planove, ovo više ovako ne ide. Ovi pobiše sve. Poslanik svoj sve kaže, ja s tim nemam ništa. Oni su Normalno vi ste samo dogovor sklopen za Medinu, gledajte sad. www.paltal.com Soba Put vjernika عدة الحق وقودا ويصرخ في ظلام الكون هيا أعد A šta misliš? 10 godina, 15 godina, 20 godina, 23! Ida džae nasrullahi vasfet. Evo idu ashabi. 120 i nešto hiljada. Sa tekbirima ulaze u Meku, jel pobjeda? Jest. Jel vam rečeno? Jest. Koji su vjerovali, doživjeli su vidjeli. Koji nisu i bili su nevjernici. <laughs> Ko ne vjeruje, jest nevjernik. Došla je istina, nestalo je laž. Sve će to propasti. a neće biti ono što vi. Ovo je naš menheđ. I mi drugog menheđa nemamo. Sad ćeš vidjeti kako ajet pa mi kriču. Biće onako kako on hoće da bude.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 Allaha slavimo, Allaha veličamo i od Allaha oprost i uputu tražimo. Neka je salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika Muhameda, alaihi salatu njegovu porodicu, ashabe i sve one koji su ga slijedili i one koji će njega slijediti od dana njih. A zatim, poštovani džemate, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Mi smo prošli put uz Allahovu pomoć radili Hudajbiju i ugovor i neke događaje poslije njih. Pa nam je ostalo, rekli smo da ćemo neke stvari još uz Allahovu volju, dobrotu i pomoć prošireno pojasniti. Naime, znate svi nakon ugovora poslanika sallallahu alaihi koji ne govori po hiru svome sa mušicima, bilo je malo negodovanja između muslimana, jel da neki, ali će se kasnije ispostaviti i zato kažemo Allahov poslanik sallallahu alaihi ne govori po hiru svome. Sve što je govorio što je dogovorio, to nije iz njegove glave. I nekad situacija na izgled nama od strane naših pretpostavljenih može izgledati da mi mislimo da je to bolje ako bi mi to tako nešto uradili. Međutim, oni koji poznaju situaciju, zasigurno kasli nama to, jel da, dođe malo pameti, vidimo da to nije tako kako smo mi zamislili. Kazivanja Musa i Hidra, ali i Nemoj me pitat, idi za mnom, ja ću pojasniti. Nemoj me stalno ispitivati. Jer ne trebaš, nemam ja vremena tebi puno i na kraju, ajde sad ćemo se razići, dosta je, džabaj. Pretjeruo si pitanjem, pitaš me stalno, me pitaš, ja ti pojašnjam, ja sad ti pojasniti. Pa ćeš vidjeti da tvoje pitanje nije imalo osnova, ti se čudiš, ja ti rekao, nemoj. Hvatate? Pa je poslanik sallallahu sallam rekao ashabima svojim, i Abu Džendalu, i kasnije i Abu Besiru, tako? Kad, su, kad je došao, Ebu Džendel je došao sav, pobjegao iz Meke, okovan u lance. Allah poslanik sallallahu kaže, ne mogu, ugovor je sklopljen. Ovo nije bio ugovor, braćo moja, koji je išao da zadovolji nevjernike. Subhanallah. Svatate? Nije poslanik sallallahu alejhi nemoguće da on hoće da zadovolji nevjernike, ne. Da zadovolji koga? Svoga gospodara. Kako? Musliman poštuje ugovor. Ovo nije zadovoljavanje nevjednika. nego ugovora. Kada nešto kaže što je tako, to je tako. I ovo nije zadovoljavanje nevjednika. Neću te napast, neću te napasti, gotovo. Ovo nije zadovoljavanje nevjernika, nego poštovanje zadate riječi. Pa je poslanik sallallahu alejhi njemu kaže: "Strpi svoje Abu i prepusti svoj slučaj Allahu. Prepusti slučaj Allahu. Ja ne govorim po svom hiru. Saburajte malo." Pa kaže dalje: "On će sigurno dati izlaz ko Allah." I tebi i onima koji prolaze kroz teškoće zajedno s tobom. Ovo kaže ko? Allahu poslanik sallallahu alejhi strpi se, moram ispoštovati ugovor. Da će ti Allah izlaz. Neće vas Allah ostaviti. O muslimani, šta vam je? Zar će vas Allah ostaviti da vi se tako jednostavno hapsite i ubijate? Ne? Nikad se to neće desiti. Nikad! Da bi dobili pobjedu morate malo sabura. Jer kakva bi pobjeda bila ako ti ne želiš jako da je dobiješ? Kakva je to onda pobjeda? Da ti pobjeda stalno dolazi. Jel Svaki dan pobjeda, pobjeda, pa svi bi ušli u ovu vjeru. da? mi imamo vlast odjednom, pare u nas, kase kod nas, banke, evo ga. Svi hoće, zato što su pare. Ovako lažu da su pare, pobjed pa neće. Nego slas pobjede dolazi kad? Da bi ti osjetio onu pobjedu, moraš osjetiti gorčinu sabura i iskušenja da bi ona pobjeda koju dobiješ bila slatka. I uzvišeni upravo tad kad ti smatraš da više nema izlaza. Kad pomisliš da je gotovo, a saburaš Allaha radi, tad Allah dadne pobjedu. Neće te ostaviti, šta ti? Zar misliš da će te ostaviti? Ne smijete tako Allaha misliti. <laughs> Nemojte ni pomišljati. Kaže se sve u ovakvoj situaciji. Ugovor potpisan. Ne sikirajte se, Allah će da pomoć. Šta vam je? Vaše je samo da vjerujete poslaniku sallallahu alaihi i da se strpite. I nemojte razmišljati. Ako on kaže to salatu selam. na glavu, na glavu, ja vjerujem da je to dobro i bit će dobro. Jer je od akide, od sunnata, od džamata, od imana je jekin, a on je šart čega? Žehadeta. Ha? Svidio kako dođemo. Šart šehadeta je jaki. Ušta. Sve ono što je rekao Allah poslanik alaih sallatu wasalam i što kaže, tako je. I mi vjerujemo. Šta ti onda sa jekinom? Ha? A sve ovo jekin ihlas, prihvatanje, ljubav, šehadeta, sve to u stvari šta? Vjerovanje u Allah. <laughs> kako se sve dođe? Dokle? Kako sve upućuje, sav taj ibadet mora biti usmjeren njemu. Radi njega i radi njegovog zadovoljstva. E, tad ćete on pomoći. I vi vidite, istorija Islama svjedoči da su situacije kad su bile bezizlazne. Kad se osloniš na svog gospodara, evo je, Allaha mi, da nije iskušenja, mi ne bi znali osjetiti slast pobjede. Ne bi uživali u njoj. Kako ćeš uživati kad te nije satralo ništa, neš se ni veseli. Svi se raduju na dunjalku. Nemaš 15-20 dana, nešto bude i odjednom evo ga, drago ti. Jel da? A šta misliš? 10 godina, 15 godina, 20 godina, 23 i da je nasrullahi vel Evo idu ashabi. 120 i nešto hiljada. Sa tekbirima ulaze u Meku, jel pobjeda? Jest. Jel vam rečeno? Jest koji su vjerovali, doživjeli su vidjeli, koji nisu i bili su nevjernici. ko ne vjeruje, jest nevjernik. A moraš vjerovat kome? I u suštini vjerovanja Muhammedu Rasulullah da vjeruje što ti kaže tvoj poslanik. Tvoje vjerovanje u njega. Vašarelu mori muhdesatuha. Va kule muhdesetim bida. Svaka novotarija je zabluda Svaka uvedena nova stvar bit će odbačena i ona je novotarija. Vjerujemo li mi njemu? Vjerujemo mi da je ovo Allah poslanik sve rekao? Moraš vjerovati. Moraš mu vjerovati. Ha? To je Muhammedu Rasulullah. A on ne govori po svom hiru. Objava. Propis. Pa kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Ja vas odgonim od vatre. Odgonim od vatre, a vi letite, i kažem, nemojte. Kao leptiri. Što vam je? Gledajte danas. Vi mislite da je ta vatra svjetlo, da je spas to za vas. A ona je vatra. I ja vam kažem, Allah, poslanik sallallahu alaihi sallame, kažem ne idite u nju. Kako? Klanjajte kako vidite mene da klanjam. Postite kako ja to radim. Ovako se klanja, ovako se radi. Tako se dijeli sadaka, tako se spava, tako se jede. Nemojte to, već ste ni muhu, klonite se. Pa nećete ući u vatru. I nemojte ništa vidite vatru, što je to svjetlost. Vidi kako ova varljiva svjetlost može biti. Šta? Varljiva. Vatrena svjetlost. Nije to ta. Rasul sam zato kaže ne idite pa im kaže dalje, sklopili smo ugovor sa ovim ljudima i dali riječ da ćemo se držati toga u ime Allaha, moramo to ispoštovati. Kako je Allah dao bereket na onome što je nekima prividno izgledalo da nije baš dobro. Idemo u Meku, moramo se vratiti nazad. Kako? Pa ni Bismillah, ni Muhammed Allah poslanik, ni to ne može napisati. Ne može. On ne govori po, po hirsu. Ovo su mudrosti u davi, jel da? Pa kaže poslanik sallallahu selam njima da se taj ugovor mora ispoštovati. Pa je poslanik Selatu salatu nakon što su jel da nisu ni, ni, obrijali glave, došao kod Umu Salama i ona mu kaže ona mu kaže, kada je on rekao, izdao sam naredbu, a nisu poslušali. Pa kaže ona, majka pravovjerni, radijallahu anha, o Allaho nemoj im tako govoriti. Oni nose veliki teret od svih nevolja kroz koje si prošao da bi postigao ovaj ugovor. I njima je jako teško da shvate da se moraju vratiti nazad drugim putem dokuće, će, a da nisu postigli ono što su namjeravali. Blago onom koji ima ženu koja će ga podržati. Molim Allah da nam sve žene budu takve. Žena koja razumije stvari i pomaže svog muža, onda kad mu je najteže. A nije, kućeš, kaže, udao. <clears throat> Ne, ne, ne, žena, ja odu u a ti mater i otcu. <laughs> ne ja dave za tebe. Znači žena, kaže, onoga, pa svakog neko spriječi nešto. Svakog će nešto spriječi da ne je Jel tako? Tako mora biti. Ja ne mogu, kaže, spriječilo me ovo, meni nestalo goriva, ono me da Jest, pa svakog nešto spriječi. Nekog otac, nekog mati, neko. Kaže, on ne može radi oca. Pa eto, otac mu. Pa šta sad? Dobro, eto, otac te spriječio. <laughs> Skloni prepreku. Kad se pojavi prepreka, ona se skloni. Ono što te spriječi, to skloniš, je tako? Pa je, kaže, nakon dogovor što je bio postignut čovjek po imenu Ebu Besir, pripadnik jednog plemena iz Tajfa, nakon što je primio islam neki, pobjegao je od mušika i došao u Medinu. Nakon tri dana, to smo govorili prošli put, dolazi dvojica za njim, delegacija, da ga vode i ufate. Pa je on došao Allahu poslaniku, Allahu kaže, ja sam pobjegao, kaže poslanik, ali salatu mi imamo ugovor sa njima i nije od nas da iznevjerimo ugovor. Nije od nas da iznevjerimo ugovor. I to poslanik sa nije radio, rekli smo da udovolji nevjernicima, <clears throat> već samo zato što je propis Islama, pa čak i kad ide u korist nevjernika. To su pravila šerijata. Dogovorio si se i to je propis Islama. On ne govori po svome hiru. Pa je kaže Ebu Besir, rekao Ebu Besiru isto što je Ebu Džendalu, da će mu Allah dati izlaz. Pa Ebu Besir po jednoj predaji, rekli smo prošli put, uzeo mač i ubio jednog, u stvari ne ubio, osjekom u glavu njegovi mačem. Po drugoj predaji stoji da su ovi bili legli da spavaju jer su mu ruke bile vezane, a on je specijalac, isjeko taj ovaj kolop i onda ovom odrubio glavu, pa onda ovaj jedan pobjegao, trznuo se i pobjegao. Pa kaže, kad je došao, on je bježao, prema Medini, jer mu je ona bila bliža. Bliža od neke, I znao je da je ugovor da će ispoštovati poslanik, salalavi i sallam, ugovor. I kaže, kad ga je vidio Allah poslanik, se ne kaže, ovaj je vidio nešto strašno. Ovaj se pripo, Kaže, e, da je ovaj bježao, kad je ugledao šta je uradio Abu Mesije, da je bježao tako da je kamenje frcalo iz ostraha od brzine trčanja, da ne bi njega snašlo kao i njegovog kolegu. Pa je poslanik sallallahu alejhi kada je došao Abu za njim, pred poslanika je selam, rekli smo da je Allah poslanik sallallahu rekao mu riječi iz kojih je ovaj skonto o čemu se radi. Kaže teško mu ovu predaj bilježi Buhari da je rekao poslanik sallallahu alejhi u Basiru, jer je ovaj sad ubio i poslanik se ne može ga primiti sebi u Medinu. Ne možeš nama, ja imam ugovor da ne možemo te primiti. I onda mu kaže, teško mu se majci. Ovaj čovjek je, kaže, u stanju da izazove rat samo kad imao ljude sa sobom. A? Gledajte izgrovi tog govora. Teško mu se majci. Ovaj čovjek bi, kaže, mogao da izazove rat samo kad bi imao ljude sa Šta mu? Poslani sa govori i šare mu. Znate šta je uradio Omer u jednim predama radijala on, kasnije sve slao pisma onima koji su primili islam. Slavo im pisma, tajno, kažite za Ebu Besirom. <laughs> on formira jedinicu. <laughs> Nekim predajama stoji. Pa Ebu Besir nije mogao, gledajte kako mu se posljednji selem i šareti, kaže mu. To je ta caka. Ovaj bi, kaže, mogu da povede rat. Izazove rat u stanju, samo da ima, kaže, se još. I Ebu skonta o čemu se radi. Ide iz Medine da ne bi šta? Da ne bi muslimani ostali od onih koji ne poštuju ugovore. Poslani sa veselemu daje i šarati mu. Živ je pustinja. Tam ja nisam sklopio ugovor na obalama mora. U Medini jesam. I za Medinu važi. Ali za obalu mora ne važi. I ovaj konta. Njima nije trebalo posebno pojašnjavati. Oni odmah konta između redova čitaju. Danas moraš referate pisati. Pa ode Ebu Besir kraj obale mora imao nešto hurmi tri dana jeo. I govori se da je, da mu je Allah te bar kretala iz mora slao ribe od kojih bi mogao živi da jede. I onda je počeo da tako su počeli kad su čuli za Ebu Besira da se on nalazi negdje u pustinji oni koji bi primili islam prijavljivali bi se u kamp u popustinje kod muđahida, specijalca ono, za gerilske ratove, evo Besira, prijavljivali bi se kod njega gola ledina koji imao šta uza se i onda bi pravili diverzanske akcije koja god bi karavana naišla, oni bi sve poubijali, oteli sve što se moglo oteti i tako su osposobljavali svoje jedinice, tako su se hranili, liječili, pravili kampove, šatore, s tim što su morali stalno se kretati, jel da? Nisu mogli biti na jednom mjestu. Pa je tako Muđahid Ebu Besir već imao jedinicu blizu 300 ljudi. Brzo su se ljudi odazivali pozivu <laughs> u Gerilu, pa je na čelu sa Ebu Besirom, radi Allahu pravili su ogromne probleme karavanama, prestizali bi svaku, pobijali sve, i Kurešijama, do te mjere da je Kurešijama više dotužilo i kažu razvaljuju planove, ovo više ovako ne ide. Ovi pobiše sve. Poslanik svoje sve kaže, ja s tim nemam ništa. Oni su na obali, vi ste samo dogovor <laughs> za Medinu, gledajte sad. A? Je li im rekao poslanik sve, strpite se. Ebu dženda, Ebu besi, strpite se, Allah će dati izlaz. Je li im rekao? Kad čujete da je došlo nešto od poslanika svojih sebe, Allah mi teško vama ako samo posumnjate da nešto, da ono što on kaže da neće biti. Teško vama, Allah mi on kaže. On što kaže, to će biti. Drvo ima drvo da govori, on će govori, kako, ne interesuje me. Drvo govori, gotovo. Ako more govor, mobitel, a pa more i drvo. Ha? Mobitel govori, kutija, plastika. Ma govorit će idemo, Allah mi će govorit. Allah mi i kamen će govorit. Allah mi Islam će biti govorni. Sigurno. Zato se trebate smijati. <laughs> Jel To je ta radost. Nije radost da imaš po države džabati. Ajde, vidite. Pa je, kaže, Ebu Basir, nastavio sa svojim Krenuo je sam, i onda bio na pustinji sam bio je hrabele mora sam, nije imao i kuće, ni žene, ni podmjeri, ni frižidera, ništa nije imao, sam, apsolutno sam. Imao nešto malo hormi, uzao se krpica, ono i, i onaj mač te zarobio. A? Kaže, poslani sam sve vaša obskrba ispod žiro računa, ispod kreditnih kartica, nije, nije, ispod oštice vaše sebe. Vidi ovog ljedini, a ode sam, obala Crvenog mora, nema nikog, a znao ono, me poslanik se rekao će biti izlaz i bit će izlaz. I on, će čeka će biti izlaz. On mora biti. On će biti nija drugi. Ja vjerujem što kaže poslanik se da izlaz, on je. Tu nema sumnje. Jel bio izlaz? Jest. Možete zamisliti kako on jedinicu ima. 300 ljudi na sve specijalci. Odred ehli sunet pođe Ma car, nema nikom društvu. I to nisu sve karavane išle istim putem. Mhm. Nego jedna kad bi nabelajila negdje, ova bi druga išla kilometarima dalje. A džaba je ovi opet idu. Pustinjaci, ja. Ništa ne znaju. Na pustinji, karte, mape, sve valja tražiti. Face to face, sve valja naći Džaba ti kad ide ljudi što voli smrt, ne ništa. <laughs> Nema tu karte. Bliži samo eto i gotovo. Šta je? Pa ide smrt. Svatate. Jer ovi nevjernici smrt ne vole umreti. Kad im spomeneš smrt, sve samo ne možeš smrt spominjati. Zato tu kad naiđe smrt, tako se njemu ide si. Oh. Vidjeli ste oni u Iraku, treba da umre za koju minuta, on šir čini. O, gospode, kaže, Isuse, pomagaj. Opsa ta metak tegbira, on, on umire od straha. Šta je samo u srcima ne Pa su, kaže, tako počeli specijalne akcije protiv Kurešija i napade na njihove karavane. Kad god bi čuli ovi za kakvu karavanu, oni bi sredili je i spremili je na, kako kažu, vječna lovišta, jel da Allah te barek tala, braćo moja, ima svoje planove i bude kako on odredi. A on je odredio da će pomoći vjernike. I nemojmo se patiti, razmišljati o planovima koje Allah te bare kvetala ima kod sebe. Na koji način nemoj se džava patiti. Lakše ti je da hodaš propisima kojima ti je naredio i uživaj čekajući pomoć od svog gospodara. Je tako? tako je. Lakše. Nije lakše, to ti je najispravnije. Ideš propisima koje ti on naređuje i hodaj mirno, dostojanstveno, bez trunke grižnje savjeti u sebi, savjesti i šta god se tu desi, bit će onako kako on hoće da bude. Ne mereš promijeniti kad se naglavno nasadi. A ako budeš izmicu, bojeći se da se šta ne desi, grišće te savjest i možda umreš sa tom grižom savjesti i možda te ta griža savjesti odvede u džahnemsku vatru jer si se ti ljutio na Allahovu odredbu. Znao si da će te Allah iskušati, da ti hoćeš da bježiš. Jer ti onda lakše vidiš njegovim propisima, mirno, dostojanstveno, pravo, i tad ćeš dobiti ubjeđenje koje da će te Allah pomoći. Jer kad nestane ubjeđenja, tad i nastanu izmicauze. Jel da? Kaže uzvišeni, veledine džahedu, Fina hum subulena. One koji se budu zbog nas borili, mi ćemo putevima koji nama vode uputiti. Jer Ebu Besir dobio put, a? Ja šta je? Uzvišeni pokazuje radi koga se Ebu Besir bori. Evo ti putevi koji meni vodi. Pa Ebu Besir, radijallahu on, braćo moja, kaže, e, kada, je, su kada je ugovor bio raskinut jer ovi nisu više mogli izdržati. Jer ovi specijalci, pustinski lavovi, poviše sve redom koveli, šta će preki ugovor, vidiš ti da ovaj sve razbava. Poslani se sredem s tim nema ništa. On ugovor samo važi za Medinu, za obalu Crvenog mora, ne važi. Pa nakon što je raskinut, vidjeli smo, subhanallah, kako je se situacija okrenu, jel da u korist muslimana, ono što im je poslanik sallallahu alejhi rekao, tako je bilo. Poslanik sallallahu alejhi ve šalje mu pismo da se vrati u Medinu. Ajde kaže. Ajde vam ljudina. I traži je od drugih koji su pripadali ostalim plemenima van Medine da se vrate njima. Pismo je zatekla Ebu Besira koji je već umirao, bio na samrti. I umro je sa pismom poslanika sallallahu alejhi na prsima. Allah mu je dao izlaz iz njegove situacije i Ebu Džendel onaj vratio se u Medinu kao i ostali muslimani. Ovo je bilo obećanje poslanika sallallahu alaihi wa da će im Allah dati izlaz. Umire sa pismom poslanika sallallahu alaihi na prsima. A, stvar je u tome da muslimani moraju da slijede Allahove zapovjedi i naredbe i tad će im Allah dati izlaz iz svake situacije. Zamisli sebe. Radiš ono što ti Allah naređuje. I tražiš i opet moliš ga da ti to primi i tražiš njegovo zadovoljstvo. Može li iko zamisliti da ga Allah na tome neće pomoći? Braćo moja, ne smiješ ni pomisliti to. Onaj koji ti je naredio da radiš nešto, da formiraš jemat, da praviš državu, kako možeš zamisliti da to neće pomoći? A čim zamisliš, čim ti se ova šuha smjesti, šta će biti znak da se nisi oslonio na njega? Ti ćeš tražiti pomoć mimo njega. ćeš programima sa kojima on nije zadovoljan. Otići ćeš daleko, daleko od njegovih propisa i tražit ćeš zaštitu mimo njega ili od drugih da bi te on zaštitio. Tražit ćeš zaštitu za šerije sa nečim od čega je šerijat apsolutno čist. Kako ćeš onda uzdati u Allah? E to ti se desi. Molim Allah da nam se to nikad ne desi. Kaže Allah te bareke o Inna Allahe štera minal mu'minine anfusahum wa amuvalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabili Allahi fa yaqtaluna fa yuqtanun وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببعيكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم kaže Allah te bareke o ta'ala. Allah je od vjernika kupio živote i kupio i metke njihove u zamjenu za za džennet. I kako je džennet skup? 100 eura jasin i dženet. Koji lažovi Allah. Podli lažovi. Uzvišeni kaže, kupio je živote. U zamjenu za džennet. Šta? Živote i i Drago i jedno i drugo. Ne jedno drago, najdraže. Da je nekako živit na ovom Dunjavuku da živiš rahatno, lijepo, da imaš para, i da opet sa 100 eura platiš jasin ne uđeš u džennet. Da ti je se nekako prošvrcat. U džennet nema švrcerima ući. Ne može. U džennet ne može ući švrcer, braćo. U džennet ulazi onaj koji dadne život i metak svoj. Pa ne mora mu se ni uzeti. Ali sklopi ugovor dok je još vrijeme. Potpiši, šta čekaš? Hoćeš žene? Potpiši ga! Potpiši šta? Da hoćeš žene! Taj potpis treba. Ne da ćeš dati život i metak. To se sa ugovorom jasno podrazumijeva. Ali potpiši da hoćeš žene. Zašto? Pa neće ti biti problem ni metak, ni smrt, ni strah, ništa. Jer ti hoćeš unije. Ha? Odmah se ti nasmiješ, Allah Zato sam rekao Hurijanu skupio prsta. Da raspijem svi voli, jel da? Hoćeš žene? Pa kaže uzvišeni. Oni će se na Allahovu putu boriti i ginuti. Boriti šta? Svim mogućim sredstvima. Džihadom, davom, perom, internetom, hemijskom. Tako? Svakako će se boriti. Danas nam prigovaraju, kaže da smo mi internet muđahidi, jel da? Bolje ikak i nek Ne, ne, mi ćemo njima reći, ako smo mi internet muđahidi, onda moraju postojati internet monafici. <laughs> moraju biti oni. A ako smatraju da smo mi internet muđahidi, čekajte, a i mi ćemo čekati. Čekajte vi, a i mi ćemo čekati. I vidjet ćemo. Allaha Nije nam u da uzme zastavu i da maši ispred neke kuće i viće pustite me napolje, pustite ga na polje. Nije. Zna je budala da ovo ne vadi iz zatvora. I budala zna da ovo ne vadi iz zatvora. Pustite ga na polje. Ali zašto tražite od nas kad vam zaškripi i rugate se da se mi, da smo mi muđajdi, treba da se borimo. Eto vam vaše institucije. Kad su vas ovi muđajdi za koje kažete da smo internet muđajdi pozivali da sa nama gradite uslove za bolji život, johijekum, za islam, vi ste nam se rugali, rugate nam se. I idete u institucije, pozivate u institucije koje vam zatvaraju ljuda i nama. I kaže, oškripi i obraćate se nama. Zašto? Eno vam SDA. Eno vam, ne znam ko, ne interesuje me. Mustafa se javlja što je Jovan Divjak zarobljen. Javno govori. Normalno, brat mu povjeri. Još šta će? Ni za jednog Arapa javno nije ustao pa rekao, a vi ga branite. Vi ga branite. Vi kažete, on je predstavnik vaš, moj nije Allaha mi. Allah mi je svjedok, znam dobro šta govori. Eto vam on, što nije ustao i digao sa hudbi da se Arap izvade iz zatvora. Makar jednu riječ, a mi smo govorili kad vi niste ni govorili, ne govorite. Kad smo govorili da taguti zatvaraju muslimane, da zatvaraju hapci Arape, našu braću po Bosni, ne možete reći, kaže da su uti? Zašto vi protestujete onda? Zbog čega? Ako su braćama muslimani, zovnite ili otvori, samo zatvor i izađu. Nego se želi nešto drugo. Vi pozivate u džihad. I budala zna kako se u džihad ide. Ako nas zovete, mi smo vas davno, i sad vas zovemo još uvijek. Hajte salama. Hajte salama. Uzvišeni kaže, pripremite a ne, ne kaže srljajte, idite, ginite bez Ne, pripremite. I kad se priprema, vi kažete da se odvajamo od naroda, da mi nešto posebno mi hoćemo. Uzvišeni kaže dalje, oni će se na Allahovu putu boriti, ubijati i ginuti. Svakom daj da bude šehid, šehid u krevetu. Kaže pa će ginuti, kaže uzvišeni te bare kvetala. Ginuti. Kako ćeš biti šehid ako ne pogineš? Mhm. Hajde. Kako? Jel da? I gledajte sad kaže više On im je kaže to obećao u Tevratu, Inđilu, Kur'anu i gledajte pitanje. Da li mi vjerujemo kupcu? Kaže uzvišeni. Ako od Allaha dostojnije šta? Dosljednije ispunjava obećanje svoje. Kupac je ko? Allah. E, Svako voli poštenog trgovca, jel ne? Sad se slopao, neće niko trgovati. Ovo nije poređenje sa Allahom, ne uzvila ne, Samo govorim, Allah je kupac, hoće živote, hoće i metke, hoće da radimo, da se borimo, da se trudimo i da ne mislimo ništa. I kaže uzvišen da će tu se i Morat će, će neko i završiti <laughs> misiju, jel Završite vi kad tad misiju, ne skirajte se. Koji ja. Proći on. <laughs> E, neš proći, da on ne dođe, nema šanse. Zato potpisuju ugovor dok je vrijeme. Kad ne bude vremena, gotovo je. Tak? Pa kaže uzvišeni dalje, Fastavširu bi ledi uledi bi. Kaže, zato se radujte pogodbi. Svojoj koju ste s njim ugovorili. Odalike huvel fauzul azim. I kaže, to je, to je veliki uspjeh. Kaže Allah, da se raduješ zato što ćeš šta? Dati metak, bit ćeš ubijen, pogin ćeš, <laughs> znači, ćeš. Kako to, bit ćeš ubijen, a da se raduješ? Ha? Vidio se kako se smiju oni se raduju. Oni koji su se radovali, oni tako i umru, jel Smiju se i kažu la ilaha illallah a pola ga On se radovao, znao s kim je sklopio ugovor. To tak? I onda uzvišeni opisuje. Ljudine, koji? Kaže, etabi on el abidun, kaže, oni čine te obu, oni se kaju. Pa kaže, šta? El abidun, ovdje stoji njemu se klanjaju, znači čine i badet samo njemu. Pa dalje kaže, el hamidun, i njega hvale i veličaju. Pa dalje kaže, esabihun, E, haun, kaže, i poste. Pa zatim kaže dalje, e, Rakeun, ovdje stoji molitvu obavljaju u stvari i čine ruku, je originalan prijevod, Esađi dune, i čine seždu. Ovdje je prevedeno i sežda je ruku samo molitvu obavljaju, ne. Nego e, Rakeune, Esađi dune, i čine ruku, i čine seždu, el amru, el, am, bil ma'rufi, van وَنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِزُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ Kaže i traže da se čini dobra djela, na dobro navraćaju, a od zla odvraćaju i kaže وَالْحَافِزُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ Ovdje je prevedeno Allahove propisa se pridržavaju وَالْحَافِزُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ i kaže čuvaju Allahove granice. Al-hafizune ne daju pamte i čuvaju Allahove ajete i stoje na granicama, ne daju niko da to iskrivi. Ovo su oni sa kojima će Allah sačuvat Kur'an. Kaže uzvišeni Obešire mu'mini i obraduj vjernike. Ha, evo, ja vas želim obradovati. Čime? <laughs> hemijske uruke. Tinta se još nije osušla. Tražite, potpisujte uz Allahovu dobrotu, volju i pomoć. Allaha molimo da nas pomogne da budemo od onih potpisnika njegovog ugovora. Allaha te bareke molim da nam podari razborito u oskurnim trenucima. Allaha molim da nas iskušava onim što ne možemo izdržati. Allaha molim da nam podari besiret. Da nam podari da jasno razlikujemo istinu od neistine. Allaha molim da učini od nas one koji se samo njega boje. Allaha molim da nas zaštiti spletki spletkaroša. Allaha molim da nam podari govor. Da nam podari mudrost. Da nam podari snagu na koju imamo. Da nam dane snage da izdržimo. Allaha molim, Allaha te barek molim da nam grijehe oprosti. Allah molim da nas uputi na pravi put. Allah molim da nas uputi na pravi put. Allah molim da nas uputi na pravi put. Allah molim da nas obskrbi. Allah molim da nas pusti obskrbi. Allah molim da nas obskrbi. Da dužnicima pomogne da vrate svoje dugove. Molima koji nisu oženjeni da ih oženi. Sestre koje nisu udate da juda, Da oslobodi muslimane zatvora. Da sruši tabute. Allah te barek i molim da nam podari bereketa u našem radu za islam. Allaha molim da nas počasti državom. Allaha te bareke ta'ala molim da nas pomogne da se iseljavamo samo na njegovu put. Allaha molim da okupi muslimane na jedno mjesto. Allaha te bareke ta'ala molim da okupi muslimane na jedno mjesto. Allaha molim da nas pomogne. Allaha molim da nas pomogne u onome što smo naumjeli rad Allah te bareke ta'ala molim da nas pomogne čineći od nas naša dobra djela. Allah molim da nam djela primi. Allah molim da nam naša dobra djela primi, pogrešna oprosti. Molim Allah te bareke ta'ala da pomogne islam i muslimane gdje god živjeli, radili, borili se. Molim Allah da nas pomogne. Allaha molim da od nas učini one koji će se oslanjati samo na njega. Allaha molim da od nas učini ljude muslimane, mu'mine, muhsine, koji će se oslanjati samo na njega. Amin. Allaha molim da nas pomogne da izdržimo. Amin. Allaha molim da nas pomogne da izdržimo. Amin. Molim ga da nam omili islam i uputu. Molim ga da nam omili džihad na njegovom putu. Molim ga te bareke o tala da nas učusti da ne budemo kukavice. Allaha molim da našim sebebom uputi ovaj narod. Allaha molim da našim sebebom uputi ovaj narod. Allaha molim da od nas načini muđahide koji će se boriti na njegovom putu. Allaha molim da nam podari zdravit govor, razboritost u osnovnim trenucima. Allaha molim da nam podari bereket. Allaha molim da nam podari bereket u našim imecima, u našim ženama, u našoj djeci, u našoj hrani, u našim njivama, u našoj stoci. Allaha te bareke o ta'ala molim da od nas načini ljude koji će se oslanjati samo na njega, koji će pomoć tražiti samo od njega, koji će moliti njega za oprost svojih grijeha. Allaha molim da nas uputi na pravi put, da nas ne ostavi i ne prepušta sami na sebi nikad, da učvrsti naše korake, da učvrsti naše korake, da učvrsti naše korake, da učvrsti naše korake, da nas zaštiti od nevjernika. i da nas zaštiti od svih onih koji nam spletkare. Allah molim da nas sastavi sa poslanicima, šehidima i sve istinnim. Alhamdulillahi rabbil alamin, subhanike Allahumma i bihamdik, ešhedu ila ila te stakvirke, wa atubu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Takbir! Allahu akbar! تروي الورى من نبعها الرقراق تروي الورى من نبعها الرقراق Sve će putevi biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika. Soba Put vjernika vam nudi širok izvor predavanja eminentnih profesora islamskih nauka našeg govornog područja, kao i poznavalaca aktualnih dešavanja muslimanskog ummeta.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 Ne mereš promijen kad se nagla on sadi.